Prefiero caerme una vez más a no intentarlo por el que dirán. Total y el día en que yo me muera, solo los míos me van a llorar. Tú quieres, yo quiero, todos queremos blessings, pero nadie está dispuesto a buscarla. Sentado en tu casa no te va a llegar nada, na, Mira para arriba si estás down, tú te lo has joseado, solo dónde has llegado. a, lo mejor no estás donde quieres, pero estás más adelante que antes. Muchos quisieran lo que tú tienes, tú pensando que no eres bastante. Uh. se te olvidó, nosotros salimos de abajo. Para llegar aquí hemos pasado trabajo. A cantar fue que yo aprendí a ganarme la vida, a vivir, a reírme, a llorar, a sufrir. Aquí uno no se puede rendir que aquí se nace pa' morir. Y el dolor siempre se va a sentir. Nadie tiene seguro el mañana. No. Somos todo y no somos nada. No. En este viaje quien disfrute, quien gana. Por eso yo y el destino somos pana. Mira para arriba si estás tan te lo ha Solo mira para atrás, para ver hasta dónde has llegado. a, lo mejor no estás donde quieres, pero estás más adelante que antes. Muchos quisieran lo que tú tienes, yo pensando que no eres bastante. A lo mejor no estás donde quieres, pero estás más adelante que antes. Muchos quisieran donde quieres pero está más adelante que antes. Muchos quisieran lo que tú tienes, y tú pensando que no eres bastante.